слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. пташок. Што б там ні здарылася, апейка быў перакананы ў адным: Не можа быць, Не можа быць таго, што напісалі, няпраўда. Але перакананне гэта ўсё ж не супакойвала. Што не думае, мяркуючы па артыкулу і сходу, штосьці ж было там. Няхай, няхай не такая, як там у артыкуле навернута прычына была ўсяму. Але прычына была. Што ж яна за такая? Вучыўся, вучыўся і вывучыўся успаміналася яму матчаная. Тады прыходзіла на памяць тое, што ён ведаў пра асяроддзе, у якім давялося жыць хлопцу ў мінску. Прычына адчуваў апейка была не інакш, а ў гэтым. Даверлівы зялёны вясковы хлопец, шчырае няхітрае дзіця. Трапіла ў хэўро спрактыкаваных лоўкіх нячыстых махляроў, ачмурылі, зацягнулі і загубілі. Апейка з газет ведаў, колькі іх там такіх, затоеных, яўных, нядобразачлівых, нават варожых, ахвотнікаў муціць ваду і галовы людзям. Напладзілі усялякіх аб'яднанняў, як гандляры крамак, узнімаюць век на патрэбную валтузню, бясконцы спрачаюцца, кусаюць адзін аднаго, вылазяць з рознымі фанабэрнымі заявамі, якія іншы раз выглядаюць проста як выскакі супроць генеральнай лініі партыі. Чорт ведае, што ў іх там робіцца, падумаў апейка. Нават такія відныя, здавалася б, надзейныя, данныя партыі дзеячы, як славуты, можна сказаць, узрошчаны рэвалюцыяй паэт Міхась чарот. Як з метро Жылуновіч, цішка гартны, чалавек, які ўзначальваў першы савецкі ўрад Беларусі. Людзі, якія думалася столькі гадоў усёй душой служылі партыяй савецкай уладзе, нават яны аказалася апынуліся ў твані. Нават яны, як пісалі газеты, дакаціліся да таго, што звязаліся з буржуазнай поганню, над здэмамі, не толькі па гэты, але і па той бок мяжы. Чаго ім было лезці у тую смуродную твань? І чорт яго ведае, калі ў твані апынуліся такія вопытныя людзі, то што было зацягнуць туды зялёнага няхітрага хлапчука? Няўжо ж і праўда зацягнулі. Думаючы цяпер усё гэта, дашукваючыся, што ў тым артыкуле пра Алеся праўда і што няпраўда, праўда, Апейка мімаволі згадваў, што не ўсе артыкулы аб літаратурных справах, якія ён чытаў у газетах раней, былі абгрунтаваныя, доказныя. Успаміналася, што ў некаторых з іх абвінавачанні і вельмі сур'ёзныя былі выцягнуты проста сказаць за вушы. Ён прыпомніў, як адна цэнтральная газета абвінавачвала часопіс полымі і нават рэдакцыю газеты «Савецкая Беларусь» у тым, што яны гадамі вялі контррэвалюцыйную нацдэмаўскую прапаганду. Тая цэнтральная газета так і пісала, апейка гэта запомніў добра. Мы гадамі цярпелі прапаганду контррэвалюцыйнай нацдэмаўскай ідэалогіі – у гэтым часопісе і газеце. Апейка не час разгортаў часопіс, не стаў бы ручацца за яго, а вось газету «Савецкая Беларусь», газету «ЦВК» чытаў амаль штодня і ведаў добра, колькі ў тым гневе праўды. Яго тады вельмі здзівіла і абурыла, што на відную заслужаную газету так проста было пісаць такую страшную няпраўду – Лёгка, безадказна нападала тая мінская газета нават на ЦК партыя, вінаваціла, нібы ён абараняў багоў тыпу Жылуновіча ад крытыкі газеты. Апейку гэта здзівіла асабліва тым, што газета нібы абуралася ў мяшанню ЦК у яе справы. І ў тым артыкуле, які і ў іншых артыкулах апіку недаспадобы быў здавалася яму непатрэбны, крыклівы пагрозны тон, дзе крык і пагрозы нярэдка падмянялі доказы. Але ўсё ж нельга сказаць, што апейка не вельмі верыў таму, што чытаў пра літаратурныя справы ў мінску. Яго бяда была ў тым, што ён не бачыў усяго сам сваімі вачыма. Не ведаючы добра ўсяго, ён мусіць лічыць, што ёсць яшчэ нешта вельмі важнае, чорнае, што яму невядома і пра што не пішуць, што іменна гэтае невядомае, і дае падставы гаварыць там у мінску вось таким тонам. У яго распораз узнікалі сумненні, што некаторыя нападкі праўдзівыя, але сумненні гэтыя рэдка трымаліся моцна, ён вельмі ж мала ведаў сам. Сумненні яго найчасцей разбіваліся аб цвёрдасць, непахіснасць тону і рашэнняў там у сталіцы рэспублікі, там пэўна ж ведалі, што рабілі. Але што не думай з такіх пастоў, як пост рэдактара цэнтральнай газеты ці намесніка наркома, так проста не здымаюць. Ды яшчэ такіх відных пісьменнікаў, такіх відных людзей, як мехась чарот і цішкагартны. Пэўна ж, усё ж такі ёсць важныя прычыны. Цяпер даўнія сумнення жывалі зноў, зноў трывожылі. Алесь, канешне, не цішка гартны, не міхась чарот, але ці няма ў тым, што было з імі з гартным і чаротам адгадкі і алесевай гісторыі. Апека толькі мог гадаць пра гэта як і пра незразумелы артыкул. У думках не было яснасці, думкі блыталіся ў поцемку, ды да і як яны маглі выбіцца з поцемку, калі невядомы праўдзівыя факты. Факты. Факты. Вось што трэба высветліць самому. Так думаў апейка. Ён раптам схамянуўся і заўважыў: За акном было зусім чорна. Трэба дадому не запальваючы лямпу, стаў вобмацкам збіраць паперы на стале, паклаў шуфляду і замкнуў яе. Паеду на сесію, падумаў ён. Там і высветлю усё. доўга не ўціхала ў Ганны туга па дачце. Ні клопат, ні ўтома не маглі сцішыць смутку страты. Усё лета ўсё ў гэтым леце жыло смуткам вялікай незваротнай страты. Аб страце шумелі лозу ў балоце, шапталі каласы ў поле, спявалі жаўранкі, аб ёй гулі перад навальнічныя вятры, грымелі грамы, пісалі агністымі стрэламі, бліскавіцы. Толькі пад восень стала патроху аціхаць, зацягвацца рана. Ганна яшчэ чулася і ныла, але ўжо не так ёй было балюча. Як бы прывыкаць стала Ганна да гора – Ужо не такім жывым згадвала тварак дачушкі. Усю яе ўжо не чула жывога цяпла яе цельца. Цмеў воблік малой паціху непрыкметна, аддыходзіў у нябыт. Але ўсё ж такой, якой была раней, Ганна ўжо не стала. Пакотана заўсёды пакінула ў ёй, знак. Штосьці ў яе душы перакіпелае, як бы астыла, зацвярдзела і давала ёй большай рашучасці, а другое зрабілася мяккім, вельмі чулым, падатным, можна сказаць, нейкая нязнаная раней чулівасць паявілася ў ганне. Былі пагодныя дні. Сонцам ад ранку да вечары сінім небам. Днём яшчэ было цёпла, а пад вечар, калі чырвонае сонца сцякала за лес, апусцелая неласкавая зямля стыла на холадзе. Пад поўнач бяліў яе іней. У ледзяныя звонкія раніцы і трава каля платоў і на выганах, і палі з загонамі яшчэ няскончанай бульбы – і пануры ў чарнелай стрэхі ўсё было па-зімоваму белае. Калі ўздымалася над чызлым балотным алешнікам сонца, светлае, прамяністае, ад інюю аставалася толькі цемнаватыя плямы вільгаці. Неўзабаве знікалі і яны. І не трымаўся яшчэ ў цені дрэваў і хат, трымаўся ў парта, пакуль сонечная цеплыня не дабіралася і сюды. Неба гэтымі днямі сінела чыстае, глыбокае. Яно было цяпер такое яркае, як раней. Але часта атульвала яго белаватая, нібы малочная смуга, і яно здавалася бляклым, быццам выгаралам за ліпеньскую жнівеньскую спёку. Сонца таксама было іншае, Адаўшы амаль увесь свой пал лету, яно берагло рэшткі цяпла, грэла мала, але на дзіва нейк лагодна і пяшчотна. І гэтай лагоднасцю і пяшчотай было напоўнена ўсё ў прыродзе у гэтыя дні. У лагодным сонечным святле гарэлі сумны адвечным полымем ліпы і бярозы каля хат, дрэвы ў недалёкім лесе, як сівізна ад былога ад перажытага бялела ўсюды павуціна. Яна вісела ў паветры, абчэплівала павялы і пасохлы бульбоўнік, калы жэрткі вакол агародаў, пажоўклы кусты. Усё агарнуў, спакойны, стары, як свет смутак, смутак развітання з цяплом, з летам, набліжэння халадоў. На душы ў Ганны ўсе гэтыя дні было самотна і трывожна, не адыходзіў ціхі, цягучы жаль. Душы хацелася шкадаваць, Шкада было і добрага ўжо аслабелага сонца, і голых бедных палёў і яркіх агністых дрэваў, што вось-вось павінны былі страціць сваю красу. Што это са мной? — дзівілася не раз Ганна сваёй чуласці. Раней яна ніколі не адчувала так восені. Была безуважная да гэтай пары нібы не заўважала, А чаго ж цяпер так хвалюе яе апошняя пяшчота цяпла, згалеласць палёў, смутак асенніх дзён. Чаму ж усё гэта адгукаецца ў сэрцы маркотнай, паціхлай журлівасцю? Капалі бульбу. Цэлымі днямі, ад ранняга ранку да позняга змроку. Ганна увесь дзень рабіла на поле. Зямля была ўжо холоднай, пальцы, чорныя ад зямлі, стылі, станавіліся непаслухмяныя. Зямля моцна ўядалася ў поры, ў маршчыны, пад пазногці. Скурчаныя на мёрзлыя пальцы пад вечар разгіналіся цяжка твердела костянела и согнутая день у день круком спина. Рыючи пальцами землю, Ганна неяк сорвала об каменьшек полову пазногтя. Пазногать еще моцно трымался на пальцы, але копать и перебирать руками землю стало незручно. Часам Ганна вярэдзіла яго, і руку тады ламаў тузаў моцны боль. Яна сціскала зубы, каб не застагнаць, старалася б яна маўчаць мусіць, калі б было і ў тысячу разоў горш. Ганне ні за што не хацелася паказваць перад свёкрам і перад свякрухай свой боль. Хавала яна яго і ад чалавека. За час свайго замужжа Ганна не прывыкла таіцца, хаваць у душы і пакутны боль, і тугу, і надзеі. Калісьці такая жывая, гаваркая, таварыская, Ганна даўно стала любіць адзіноту. З настроем адзіноты лепш за ўсё было ёй у лесе. Лес супакоиваў, суцішаў. Дрэвы, то маўклівыя, то шапаткія, здавалася, разумелі і спачувалі, каля іх лягчэла на душы. Так было раней увесну улетку, а цяпер жа лес, як і ўсё, навяваў душу, якая стала дзіўна чулай, трывогу і смутак. І ўсё-ткі лес вабіў да сябе. Поле глушакоў было каля самага лесу, і Ганна не раз збіралася выбраць вольную хвілінку і пахадзіць па ім. Аглі глушакі рабілі амаль без перадыху, толькі калі скончылі капаць усю паласу і апошнюю бульбу сыпалі ў лазовы кош, Ганна нарэшце адчула, што прыйшла тая жаданая хвіліна. «Я пайду ў лес», абыякова сказала яна свякруся. Глушачыха глянула недовольна. «Чаго табе там рабіць?» – спытала яна. «Грыбоў мо пагляджу», – адказала Ганна. «Свіней карміць скора», – апярэдзіў маці Яўхім. Ён паклаў у кош жалязняк. «Я ненадоўга», – адказала Ганна. Старая нечакана прамовіла. «Яўхім, А мо і ты схадзіў бы, дзіцятку, пагуляў разам з Ганнай па лесе. Ганна, што ішла ўжо ад старой, слова не падала, нібы нічога не чула. Ужо ў лесе яна мелькам азірнулася, Яўхім стаяў каля воза, рыхтаваўся ехаць дамоў. Схаваўшы ў лесе, яна адчула палёгку, якая з'яўлялася ў яе толькі тады, калі знікалі з вачэй глушакі – І вось гэтай палёгкай, нібы між знаёмых блізкіх, і пайшла яна між дрэў. Як жа тут было хораша, і як сумна было, То асенняе хараство, на якое так адгукалася сэрца Ганны, у лесе панавала асабліва. Тут было ўсё перайначана, перароблена ім. З усіх бакоў абступалі Ганну купы падпаленага лісця, жаўтлявага, а дзе-нідзе зеленаватага, зусім дарэшты чырвонага, ружовага, барвовага, Ніколі ў лесе не было такой дружнай, бурнай, якусь плёск полымя яркасці фарб, такой кіткай красы. Усё было нібы ахоплена агнём, дзівосным, невыказна прыгожым і ўсеабдымным. абдымным. Гэтае хараство ўзяло, захапіла Ганну. Як у сне яна рвала ля куста мокрую траву, слала на абляпленай зямлёй дно кошыка, і як у сне ішла без сцежкі, трымаючы кошак каля грудзі і слухаючы, як шархаціць пад нагамі апалае лісце. Яна раптам забылася пра грыбы і стала дзіўна бяздумная, няцямная, У шырокіх круглых пасвятлелых вачах яе было не здзіўленне, не захапленне, а нейкая пакутлівая разгубленасць. Абветраныя патрэсканыя вусны нервова застылі, гатовыя не то усміхнуцца, не то сумна сціснуцца. Ганна прайшла зараснік, багаты лесу, што абступаў бярозамі, дубамі, асінамі, пад лескам. Ужо сярод лесу Ганна нібы абудзілася. Пачала шукаць грыбы. Іх было нямала, але пара іх сыходзіла. Большасць аслізлыя, трухлявыя, ад першага дотыку яны разлазіліся. Ганна хутка адчула, што стамілася і пайшла назад. Ішла даволі павольна, неахвотна. Вяртацца не хацелася. Каля рабіны, на якой крывёю гарэлі важкія гронкі ягад, яна паставіла кошык і апусцілася на халодную траву. Зморана згорбіўшыся, не варушачыся, Нейкі час сядзела Ганна з той бяздумнасцю, з якой нядаўна ішла лесам. Вакол падаючы шамацела лісця, у гары маркотна, цягуча шумеў густы ветер. Яна заўважыла непадалёку некалькі кустоў арэшніку, і ў грудзях у ганны штосьці нядобра заныла. Нечакана ўспомнілася, як калісьці вось тут спаткалася яна з Васілём у такім самым арэшніку. У яго тады была цераз плячо доўгая торба, а яны потым сядзелі на выспачцы, і Васіль лузгаў арэхі, якія браў з торбы, гаварыў, што у хвойным воўк сярод белага дня зарэзаў авечку. Пра розныя яны тады гаварылі. Нічога асаблівага ёй не прыгадалася, бо ў той сустрэчы з Васілём нічога такога і не было, але сэрца яе зашчымела жалем. Адышло ўсё гэта – і сустрэча з Васілём, і маладое яе шчасце назаўсёды адышло. У думках даўно ўжо не згадваецца і ў сне не сніцца. Шчасце адышло адгарэла. Няма чаго і згадваць. Іншае зараз на уме было ў Ганны, іншым яна жыла. Каб і хацела, не было б калі думаць асабліва перабіраць у памяці, Жончына доля не дзявочая, гаспадарка, клопат дзень пры дні. Ганна ўпершыню як бы глянула назад, вясною, зімою, летам, ну хоць бы калі была гадзінка, каб параскошвацца без працы. Гаспадаркі ў глушакоў не тыя, што ў бацькоў яе. Толькі ўпраўляйся, наварыць свіннем, каровым, авечкам нарэзаць намясіць, занесці ўсім накарміць такую пражору, А поле, памажы параць, пабаранаваць, пасеяць агарод. Прабі градкі, пасадзі ўсё выпалі так, каб травіначкі нідзе не засталося. Свёкар любіць, каб чыста было аж ніво. Калі шамаціць ад сухіх калосяў, калі ломіць задзярнелую спіну, калі чакаеш, не дачакаешся краю паласы. А восень выцёма латарні, хмары пылу, ад якіх душаць усярэдзіне, доўгія рады карчоў бульбы, падкапаных жалезняком яўхіма ці старога глушака. Было тут, калі думаць, успамінаць пра вольныя мілыя вечары толькі збудзеш апошнія клопаты, з'ясі чаго-небудзь ледь дацягнешся да ложка, сон навальваецца, як сцяна. Ніякая сіла здаецца ўзняць няздольна. сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук